Kod Alamo Gorda, gradića u američkoj državi Novi Meksiko, tog je dana u 4 sata ujutro trebala eksplodirati prva atomska bomba. Ali kiša, jak vjetar i grmljavina odgodile su eksploziju. Kiša i vjetar mogli su omesti promatranje pokusne eksplozije i proširiti radijaciju i radioaktivne padaline. U 4 sata i 45 minuta stigao je novi meteorološki izvještaj. Najavljivalo se smirivanje vremena. U 5 sati i 10 minuta počelo je odbrojavanje, a u 5 sati 29 minuta i 45 sekundi po lokalnom vremenu eksplodirala je prva atomska bomba. Većina znanstvenika koji su radili na projektu Manhattan promatrali su eksploziju iz baze udaljene 10 milja od nulte točke. Jedan od tih znanstvenika bio je Edward Teller. Bio sam udaljen 10 milja od nulte točke, Odbrojavanje se zaustavilo na 30 sekundi od opaljenja. Tada je nastupila tišina, duga tišina. Bio sam siguran da je bomba zatajila. Ležao sam na tlu kako su nas uputili i gledao prema bombi, upravo suprotno od onoga kako su nas uputili. Nosio sam teške naočale za zavarivanje. Bilo je rano ujutro i prilično mračno. Tada se pojavio slabi bljesak. U prvoj sekundi pomislio sam, je li to sve? Tada sam se sjetio da imam te teške naočale za zavarivanje. Kada je to svjetlo nakon možda dvije sekunde počelo blijedjeti, malo sam nagnuo naočale i pogledao prema pjesku. Tada sam bio impresioniran. Tada sam ugledao zasljepljujući bljesak jedan od vojnih policajaca koji je osiguravao bazu sa znanstvenicima, koja je bila udaljena 10 milja ili oko 15 km od nulte točke, usporedio je toplinu nastalu nakon eksplozije s toplinom koja nastane kada se otvore vrata pećnice. Jedan znanstvenik, John McKibben, gledao je u velike reflektore koji su osvjetljavali kontrolnu ploču, kako bi filmska kamera mogla snimati rezultate promatranja. Svjetla tih reflektora, udaljenih 15 km od nulte točke, utopila su se u svjetlosti eksplozije prve atomske bombe. To ne bi bilo ništa čudno da svjetlost nije ušla na stražnja vrata, jedini otvor u prostoriju koja je bila kontrolna ploča. Međutim, znanstvenicima, vojnim časnicima i dočasnicima koji su promatrali eksploziju prve atomske bombe, bio je i znanstvenik kojeg su kasnije nazvali arhitektom nuklearnog doba. To je Enrico Fermi, i on je našao svoj način izračunavanja jačine eksplozije prve atomske bombe, govori akademik Vladimir Par. Kad je prva pokusna eksplozija atomske bombe rađena, onda je Fermi to promatrao sa udaljenosti od 15 km. I to je sad ono poznato, to se prepričava svuda. Um, čitav znanstveni pogon je bio organiziran koji će procijeniti snagu eksplozije. Fermi je ne bi bio Fermi da nije smislio uh, genijalnu, a jednostavnu metodu, to je vrlina onih zaista najgenijalnih znanstvenika, kak će procijeniti snagu eksplozije. Onda, prije nego što je do eksplozija došao, on uzeo na list papira i potrgao ga na male papiriće. I onda je to držao uh, na udaljenosti, recimo, metar iznad uh, poda. I u trenutku kad je došlo do eksplozije, o, malo kasnije, dakle nekoliko sekunda kasnije, on je te papiriće pustio iz ruku. I naravno da zbog ove snage, eksplozije, mislim što se ono na sve strane zračne mase širile, vjetar nastao, da ti papirići nisu pali vertikalno prema dolje kao što bi trebali, nego su snagom ovih zračnih struja malo su se zanijeli i otišli metar, dva dalje. I sad je on zapravo vidio koliki e, je bio, kolika je bila promjena putanje papirića iz vertikalne, koji bi bio slobodni pad, u ovo malo po kosoj putanji zbog ove zračne struje koja ga gurala on je sad lijepo sjeo i vrlo brzo znao je udaljenost do centra eksplozije, ovo je znao, znao je masu papirića, znao je od zraka, dakle sve ove fizikalne parametre koje treba i on je vrlo brzo došao do brojke kolika je snaga eksplozije u centru eksplozije bila. I sad, nekoliko dana kasnije, nakon što su stotine znanstvenika računali, dakle to su i avion, zrakoplovi, mjerenja vršili, niz stanica je bilo i e, i seizmolo, seizmoloških stanica i mjerenje tlakova, temperatura na raznim udaljenostima. Dakle, sve se to prikupilo i nakon nekoliko dana intenzivnog rada stotine znanstvenika se došlo do snage eksplozije u centru ta brojka se slagala gotovo u potpunosti sa Fermijevom znanstvenom procjenom na temelju gibanja papirića. Eto, to je Enrico Fermi. Kako je donesena odluka da Sjedinjene američke države pokrenu projekt Manhattan? izradu atomske bombe. U ljeto 1939. godine fizičar Leo Zilar, emigrant iz Europe, odlučio je upozoriti američke vlasti na opasnost da nacistička Njemačka razvije atomsko oružje. Kako Zilar nije imao pristup visokim vladinim krugovima u Sjedinim američkim državama, odlučio je zamoliti svog prijatelja Alberta Einsteina za pomoć. Einstein je bio na odmoru na Long Islandu. Jedini način da se dođe do njega bila je vožnja automobilom. Kako je Zilar bio katastrofalan vozač, zamolio je prijatelja, fizičara Eugena Wignera, da ga odveze do Einsteina. Dvojac je Einstein, koji nikad nije patio od formalnosti, primio u potkušulji i zasukanim hlačama. Zilar je objasnio Einsteinu stanje u istraživanju urana i o mogućnosti da se napravi atomska bomba. Zamolio je Einsteina da upozori belgijsku kraljicu majku, koju je Einstein dobro poznavao, da spriječi da velika zaliha uranove rude iz belgijskog Konga padne u nacističke ruke. Einstein se složio s idejom, ali odlučio da će pisati i svom prijatelju, belgijskom veleposlaniku. Einstein je Wigneru izdiktirao pismo na njemačkom, i na tome bi sve ostalo da Zilar par dana nakon posjeta Einsteinu nije razgovarao s ekonomistom Aleksandrom Saksom, neslužbenim savjetnikom predsjednika Roosevelta. Saks je tražio da Zilar nagovori Einsteina da napiše pismo Rooseveltu. Ako bi Einstein napisao to pismo, Saks bi ga predao američkom predsjedniku. I Zilar je napisao novo pismo. Einstein je još uvijek bio na odmoru, ali Wigner više nije mogao voziti Zilara. I trebalo je potražiti novog vozača. Zilari je odabrao Edwarda Tellera. U ljeto 1939. godine Zilari Teller odnijeli su Albertu Einsteinu jedno od najvažnijih pisama u povijesti. Tu je vožnju upisao Edward Teller u jednom intervjuu. Toga ljeta predavao sam na Kolumbiji i jednoga dana došao je Zilar. Možeš li me odvesti do kraja Long Islanda kako bih vidio Einsteina? Zilar je bio genijalan i mogao je napraviti sve osim voziti automobil. Da stvar bude gora, još je imao lažnu ideju da sam ja dobar vozač. Kako bilo, odvezao sam ga do Einsteina. On nas je pozvao na šalicu čaja. Zilar je izvadio pismo iz džepa i Einstein ga je pažljivo pročitao i potpisao ga. I tada je rekao, ovo je prvi put da ćemo dobiti energiju izravno iz atomske jezgre. Predao je pismo Zilaru, bilo je to drugoga kolovoza. Ostalo je svima poznato. Ja sam odigrao svoju ključnu ulogu kao Zilarov vozač. Nakon što je Einstein potpisao pismo, Zilar ga je predao Aleksandru Saksu kako bi ga on uručio predsjedniku Rooseveltu. Neki novi radovi Enrika Fermija i Lea Zilara pokazali su da se element uran može pretvoriti u novi, važan izvor energije. Tijekom posljednjih četiri mjeseca postalo je vjerojatno, kroz radove Jolioa u Francuskoj, te Zilara i Fermija u Americi, da je moguće napraviti nuklearnu lančanu reakciju u velikoj masi urana – u kojoj bi se mogla proizvesti velika snaga i količina novih radioaktivnih elemenata. Taj novi fenomen također bi doveo i do konstrukcije bombi i moguće je zamisliti, iako s manje sigurnosti, da bi se mogle konstruirati nove, izuzetno moćne bombe. Jedna bomba toga tipa mogla bi se prevesti brodom u luku, tamo eksplodirati i uništiti cijelu luku i dio okolnog područja. Međutim, takve bombe vjerojatno bi bile preteške da bi se mogle prevoziti zrakom. Ovo Einsteinovo pismo došlo je do predsjednika Roosevelta tek u listopadu 1939. godine. Roosevelt je tada osnovao Uranski komitet i odobrio samo 6000 dolara za kupnju grafita i urana. Ali veliki projekt izgradnje atomskog oružja počeo je 6. prosinca 1941. godine, dan prije napada na Pearl Harbor. U kolovozu 1942. taj će projekt dobiti naziv Projekt Manhattan – ali što bi bilo da znanstvenici nisu uspjeli uvjeriti predsjednika Roosevelta da pokrene projekt Manhattan ili da Enrico Fermi i njegove kolege iz Europe nisu emigrirali u Sjedinjene američke države, zemlju u kojoj su bili slobodni od progona. Početkom drugog svjetskog rata ključnu ulogu, ja bih rekao i na ishod drugog svjetskog rata, imala su petorica fizičara eto iz ovog našeg dijela svijeta to je Fermi, Talijan i četiri Mađara. Četiri Mađara. To je bio Wigner, Teller, Johann von e, Neumann i Leo Szilard. E, ova četvorica su ključne stvari napravili u razvoju nuklearnog oružja, dakle Fermi, e, Teller, Wigner, Zilar, oni su stvorili nuklearno oružje a von Neumann je otac kompjutora. Ali ne zaboravimo da je kompjuter razvijan za vojne svrhe. Prvi kompjuteri su rađeni za vojsku, pa kasnije kad se je prešlo sa elektroničkih stjevi na poluvodiče i tranzistore i to je napravljeno za vojsku jer je kompjutere trebalo stavljati u interkontinentalne balističke projektile. Dakle, ova petorica. To su toliko različite ličnosti. Ali e, u trenutku kad su oni osjetili veliku opasnost od fašizma, od nacizma, prvo oni su svi izbjegli u Ameriku i tamo su postali pokretačka snaga e, koja je upozoravala Ameriku da postoji opasnost da nacistička Njemačka dobije nuklearno oružje. Recimo, gledamo sad tu nazad. E, svi su oni izbjegli zato jer su bili židovi. Fermi nije bio židov, ali mu je žena bila židovskog podrijetla i zato su pobjegli u Ameriku. Što bi bilo? Da slučajno Hitler nije ušao u taj e, suludi projekt holokausta, što bi bilo da su ti ljudi ostali u e, Europi? A u tom trenutku, dakle prije, prije početka drugog svjetskog rata, 1938. godine, najrazvijeniju tehnologiju za razvoj nuklearnog oružja imala Njemačka. Njemačka, najrazvijenija tehnologija, plus ova petorica genijalnih ljudi koji su pokrenuli, koji su odigrali ključnu ulogu u razvoju nuklearnog oružja u Americi, da nije bilo progona židova, pa nije isključeno da oni u zemljama koje su bile pod e, nacističkom dominacijom, fašističkom dominacijom, ne bi radili na tom projektu. To nije isključeno. I zamislite sad, sasvim je jasno da je 1943. Njemačka mogla imati atomsku bombu. 1943. jer ona je bila dvije godine u prednosti pred Amerikom. E, zbog e, prije svega izvanredno razvijene tehnologije. Zamislite 1943. godine da je Njemačka imala 10-100 atomskih bombi, pa baci jednu na Moskvu, jednu na Leningrad, jednu na London. Pitanje je što bi bio iso drugog svjetskog rata. Enrico Fermi, arhitekt nuklearnog doba, rođen je 29. rujna 1901. godine u Rimu. Bio je najmlađe od troje djece Alberta Fermija, namještenika na državnoj željeznici i IDD gratis – Enrico je otkrio fiziku u 14. godini, kada mu je njegov stari brat Giulio umro tijekom inače rutinske operacije grla. Enrico Fermi, rođen e, na početku 20. stoljeća e, u Rimu, e, imao je kao dijete izvrsno klasičnu naobrazbu, to znači već je sa 13 godina izvrsno znao latinski, čitao je svjetsku literaturu, i eto poznat je taj događaj koji je kasnije utjecao na njegovu budućnost, da je kao 14-godišnjak e, našao u jednoj knjižari dvije e, knjige koje je napisao jedan e, Isusovac, fizičar u prvoj polovici 19. stoljeća o fizici i 14-godišnji Fermi je čitao tu knjigu iz fizike i praktički sve dubinski razumio, čak nalazio i pojedine greške. E, dakle, radi se zaista o dobroj klasičnoj naobrazbi i njegovom ranom buđenju interesa za fiziku. E, kasnije, sa 17 godina se upisuje na sveučilište u Pizi, e, gdje tri stoljeća ranije, da spomenemo, su studirali dvojica studenata fizike i astronomije. To je bio Galilej, kasnije veliki znanstvenik, i Belarmin, kasnije kardinal, ali također fizičar i astronom koji je vodio prvi proces protiv Galileja. Eto, u takvoj jednoj povijesnoj sredini studirao je mladi Fermi i sa 21 godinom doktorirao. 19 godina Fermi je držao predavanja svojim profesorima. Nakon doktorata otišao je na školovanje u Njemačku, u Göttingen, kod čuvenog fizičara Maxa Borna. Iako su tamo bili takvi velikani fizike poput Wernera Heisenberga i Wolfganga Paulija, tamo mu nije bilo ugodno. Robert Oppenheimer, kasniji šef znanstvenog dijela projekta Manhattan, kasnije je rekao da su Fermi smetale pretenzije nekih njegovih kolega, a da mu je posebno smetao, kako je Oppenheimer rekao, njemački filozofski stil izlaganja i razmišljanja. Oppenheimer je ovako opisao Fermija. Nije bio filozof. Imao je tu strast za jasnoćom. Jednostavno nije bio sposoban ostaviti stvari nejasnima, maglovitima. Kako su stvari uglavnom maglovite, to ga je držalo prilično aktivnim. Odnosi u Gettingenu znali su postati kako zategnuti. Fermi i njegovi prijatelji čak su znali reći da je boravak u Gettingenu jedino uzalud potrošeno vrijeme u Fermijevom životu. Mm, to je nešto uobičajeno. Pa znate da među znanstvenicima postoje standardne svađe. Pa mislim da je to je danas tako, to uvijek tako bilo. Pa znanstvenici često ne podnašaju jedan drugoga. Mislim da su sukobi među znanstvenicima mnogo češći nego sukobi među drugim ljudima. To je razumljivo. Znanstvenici po svojoj prirodi su individualci. Veliki individualci. E, svaki je uvjeren u svoju istinu i moram reći pomalo dogmatičan. Mada ono postoji neko mišljenje o nekoj racionalnoj e, objektivnoj znanosti. Nije to tako. Tu je veliki dio subjektivnog jer mi ne znamo većinu stvari u znanosti. Mi neke stvari znamo, onda ono drugo našom intuicijom, e, našim iskustvom pokušavamo rekonstruirati. I sad E, među znanstvenicima postoje goleme razlike i zato je to sasvim razumljivo da ako vi zajedno stavite deset vrhunskih znanstvenika da će se oni vrlo brzo posvaditi. Recimo danas u e, najvećim svjetskim institutima svako neko vrijeme izbije svađa između dvoje kolega. Onda direktor instituta ima glavnu funkciju to da ih raseli, da, u, do, da ih stavi u sobe koje su međusobno što udaljenije. Sad tako ima previše partnera koji se svađaju, to <laughs> postaje već dosta teško. Fermi se vratio u Rim i tamo je 1925. u 24. godini postao profesor teoretske fizike na Rimskom sveučilištu. Oko sebe je okupio skupinu prvorazrednih, darovitih i obećavajućih fizičara. Neki od tih fizičara doduše bili su stariji od Fermija. Cilj skupine bio je da ponovo obnovi fiziku u Italiji. Fizičari okupljeni oko Fermija smatrali su ga nepogrešivim. S obzirom na to, izbor nadimka nije bio težak. Fermi je dobio nadimak Papa. I Papa i njegov tim uskoro su došli do velikog otkrića. Ovo ovaj njegov osnovni rad koji je napravio sa 25 godine i ja mislim da kada će se za tisuću godina procjenjivati e, e, doprinos pojedinih znanstvenika svjetskoj znanosti da će mu taj rad biti najvažniji. E, to je takozvana Fermijeva statistika. Očito je da je on to napravio pod utjecajem Borna i Ernfesta. Jer Born i Enfest tada su bili na samoj fronti ono kvantne fizike koja se upravo razvijala i tu su se pojavili nekakvi fundamentalni problemi, ali sa vrlo praktičkim konsekvencama, da objasnimo zašto kemija funkcionira, zašto postoje kemijska svojstva elemenata, zašto se neki kemijski elementi spajaju, neki se ne spajaju, zašto neki imaju elementi jedna kemijska svojstva, drugi druga kemijska svojstva. To je tada bila velika zagonetka. Naime, znalo se da se atom sastoji od atomske jezgre u središtu i elektrona koji se gibaju prostorom atoma. Atom je zapravo strahovito šupalj jer ta atomska jezgra u sredini je vrlo mala, elektroni su još mnogo manji. Dakle, 99,99999% prostora atoma je prazan. I sad u tom praznom, gotovo praznom prostoru gibaju se ti elektroni. I sad je pitanje zašto se ti elektroni gibaju na takav način da recimo e, atom e, vodika ima jedna kemijska svojstva, e, atom klora druga, atom željeza treća. Zašto je to tako? Mislim, u čemu je ta tajna? E sad, tu je Pauli, jedan drugi veliki fizičar 20. stoljeća, napipao da zapravo jedino kak se to može razumjeti jeste da ne mogu dva elektrona biti u istom stanju. Naime, e, u tom gibanju ogromnim praznim prostorom elektron ima određena svojstva kao energiju, jel, pa količinu gibanja i tako dalje, e, koje karakteriziraju njegovo stanje, ali ne mogu dva biti u istom stanju. To je Pauli odmah shvatio jer je rekao, pa kad bi mogli biti u istom stanju, <laughs> onda bi vodi kod željeza se ne bi ničim razlikovalo bi svi elektroni došli u stanje najniže energije, svi bi imali ista kemijska svojstva. Ne bi bilo molekula, ne bi bilo života, pa prema tome očito mora biti neka blokada, nešto što prisiljava te elektrone da ne mogu baš svi skočiti u isto stanje. I onda je Pali uveo taj princip isključenja, to znači da ne mogu dva elektrona u atomu biti u istom stanju. I onda, dakle, u jednom stanju može biti samo jedan, e, onda dodate još jedan elektron, dakle pređete iz atoma vodika u atom helija, ali taj ne može sjesti u ono gdje ovaj sjedi, nego na sljedeće. I onda zato jer svaki sljedeći može sjeći tek na sljedeće stanje se kemijska svojstva elemenata razliku I onda dolazi onaj periodni sustav elemenata, sve prirodno proizlazi. Za razliku od svojih isto tako genijalnih kolega, Fermi imao jednu rijetku osobinu. Bio jednako dobar teoretičar i eksperimentator. I dok je recimo profesor Arnold Sommerfeld očajavao gledajući kako njegovi najdarovitiji učenici Werner Heisenberg i Wolfgang Pauli prtljaju oko eksperimentalnih naprava i zbog toga ih morao spašavati pred drugim profesorima, Fermi tih problema nije imao. Kasnije, početkom 40. godina, kada je u Chicagu vodio projekt izgradnje prvog nuklearnog reaktora, Fermi će svojim ponašanjem i genijalnošću zadiviti suradnike. Bio je potpuno samouvjeren a opet u njemu nije bilo ni trunka taštine. Njegovi proračuni bili su tako točni da smo danima prije nego što bi sastavili neki dio mogli iz njegovih proračuna saznati kako će se on ponašati. S 25 godina Enrico Fermi došao je do svog prvog velikog otkrića. I mladi 25-godišnji Fermi, koji je za taj problem očito sa Bornom, vjerojatno čuo od Borna, diskutirao sa Bornom, on je našao genijalno rješenje. To je ono što se danas zove Fermijeva statistika. E, naime, on je napravio jednu fizikalnu teoriju u koju je i ugrađeno to, teorijski, da ne mogu dvije čestice biti u istom stanju. A odatle slijedi cijela kemija, kasnije slijedi cijela nuklearna fizika, e, slijede i mnoga svojstva e, nebeskih svemirskih objekata kao što su neutronske zvijezde jer tamo se uvijek te čestice tako slažu da ne mogu biti dvije u istom stanju. Eto, on je tu teoriju napravio. To se zove Fermijeva statistika. Slično je nešto kasnije napravio i Dirac, pa se to često zove i fermi Dirakova statistika. Ali ono što je sad ključno, čestice koje se tako ponašaju, e, mi bismo to mogli reći ovako popularno, e, koje su ekstremno asocijalne. Dakle, ne mogu dvije biti u istom stanju. To recimo kao dva čovjeka ne mogu biti u istom stanju. Ne možete pronaći partnera s kojim biste bili. Morate uvijek biti sam. Kao da je svaka čestica u jednoj svojoj sobi potpuno sama, nikog drugog ne pušta, za nikog drugog nema tu mjesta pored njega. Eto, takva asocijalna svojstva imaju elektroni. I te čestice s takvim svojstvom koji zadovoljavaju tu Fermijevu statistiku su dobile naziv u svjetskoj znanosti fermioni. Fermioni su elektroni, a atomska jezgra se sastoji od protona i neutrona. I protoni su ti asocijalni fermioni i neutroni su ti asocijalni fermioni, dakle od čega se sastoji ljudsko tijelo. Sastoji se od tri čestice. Protona, Neutrana u jezgri i elektrona u vanjskom dijelovima atoma i molekula. Od čega se mi sastojimo? Sastojimo od tri vrsta fermiona, kranje asocijalnih čestica. Dakle, e, spomenuti fermion, to znači spomenuti od čega se mi sastojimo. Mi se sastojimo od fermiona, zemlja se sastoji od fermiona, e, sunče sustav se sastoji od fermiona. Za vrijeme rada u Rimu Fermi će doći do još jednog otkrića. Ono će promijeniti povijest. Put do tog otkrića opisao je sam Fermi u članku za Chicago Sun-Times povodom desete godišnjice puštanja u rad prvog nuklearnog reaktora. Priča počinje u Parizu 1896. godine, kada je Antoine Henri Becquerel otkrio postojanje radioaktivnih elemenata, to jest elemenata koji spontano emitiraju nevidljive prodorne zrake. Dvije godine kasnije, također u Parizu, Pierre i Marie Curie otkrili su radi, koji će mnogo godina ostati najpoznatiji od radioaktivnih elemenata. U Cirihu u Švicarskoj 1905. godine Albert Einstein je objavio svoje vjerovanje da je masa ekvivalent energiji. To je dovelo do spekulacija da se masa može pretvoriti u energiju i obrnuto. Najvažnije otkriće došlo je 1912. godine, kada je Ernst Rutherford otkrio malenu, ali tešku jezgru, koja čini srž atoma. U običnim elementima ta je jezgra stabilna, u radioaktivnima ona je nestabilna. Sljedeći važan korak učinio je James Chadwick, koji je nakon što je 1911. godine diplomirao počeo raditi za Ernsta Rutherforda. Dvije godine kasnije Chadwick je otišao u Njemačku kako bi radio s Hansom Geigerom, ali ubrzo je izbio prvi svjetski rat i Chadwick, Englez, postao je civilni ratni zarobljenik. U zarobljeništvu je mogao čitati knjige, razgovarati s fizičarima, ali nije mogao raditi eksperimente. Kada je rat završio, Chadwick se vratio u Britaniju i počeo potragu za neutronom. Negdje tamo 30. E, godina, sredinom 30. godina, e, Chadwick je otkrio neutron. Dakle, to je ova čestica u atomskim jezgrima. Dakle, naše tijelo više od pola mase su neutroni. Oni nemaju električnog naboja, oni su u atomskim jezgrima. Otkrio neutron koji nema električnog naboja. Dosad se je znalo samo za proton koji ima pozitivni naboj i elektron koji ima negativni naboj. E, u to vrijeme, dakle 1933. 34. su se počeli raditi pokusi sa razbijanjem atomskih jezgri, ali se kao projektil. Vi morate jezgru s nečim pogoditi, s nekim brzim projektilom. Koristile alfa čestice, dakle to su one čestice alfa radioaktivnosti koje izlaze iz radija, iz polonija, iz urana, dakle ima dosta izvora. I sad takva alfa čestica naleti na jezgru i sad izazove nekakve promjene. Jezgra jednog kemijskog elementa pretvori se u jezgru drugog kemijskog elementa. E, te pokuse su radili e, Irena Kiri i Federic Joliot Kiri. I sad Fermi zna da ovi rade pokuse da bombardiraju jezgru sa e, helijem, ali on veli da, ali jezgra alfa čestica je pozitivno nabijena Jezgra koju bombardira je pozitivno odbijena. One se međusobno odbijaju. I to bitno otežava provođenje takve nuklearne reakcije, takvog procesa. Pa puno bolje bi bilo kad bih ja imao projektil koji leti, na jezru, koji nema električnog naboja. Ako nema električnog naboja, pa on će proći kao kroz, kao kroz sir će proći i ono udarit će u jezgru, svašta se može dogoditi. I to je bila njegova genijalna ideja. I e, mislim, do realizacije te genijalne ideje onda ne, nije trebalo dugo čekati. Jel? On je jednostavno uzeo izvor neutrona, a kak se radi izvor neutrona, to se je znalo, jer kad alfa čestice naleti na berili, onda nastanu neutroni. I sad je tim neutronima izlagao različite e, kemijske elemente, odnosno njihove atomske jezgre, i vidio da se zaista događaju neki e, vrlo intrigantni procesi. E, I tako je on to gledao, gledao i e, rekao pa na taj način ja mogu proizvoditi iz e, jezgara, atomskih jezgara jednih kemijskih elemenata, on upije neutron pa nastaje malo teži e, atomske jezgara pa još teži. U vrijeme dok je radio na tom eksperimentu, Fermi je došao do drugog velikog otkrića, beta radioaktivnog raspada to je drugo teorijsko otkriće po kome će Fermi za uvijek ostati u svjetskoj povijesti zabilježen. E, beta radioaktivni raspad je onaj kad se u jezgri atomskoj pretvari, pretvori jedan proton u neutron ili se pretvori jedan neutron u proton, a pritom iz jezgre izleti elektron ili antielektron i još jedna čestica koja je bez mase, bez naboja, koja se zove neutrino. Sad ću on rekao, evo ja imam izvrsne projektile. I e, to je jedno od velikih e, Fermijevih e, zasluga da je on shvatio da je neutron izvrstan projektil, najbolji projektil koji se može zamisliti i da ga je počeo primjenjivati. I tako je on to radio i onda opet jedno slučajno otkriće. On je, treba taj izvor neutrona, to ovak pomiješate recimo poloni ili uran sa berilijem, stavite u jednu olovnu olovnu bocu eh, i sad ti alfa čestice iz urana naliječu na barili, nastaju neutron i sad oni izliječu van. I sad jednoga dana je on stavio, eh, to je takozvani neutronski top, ispod drvenog stola. A na stol je stavio tu metu koju ti neutroni koji su od dola dolazili, prolazili kroz stol, trebali izazvati. I sad je primijetio da mnogo bolje stvari funkcioniraju nego kad je to radio na metalnom stolu. Ili, I mislim sad, zašto je razlika ako je drveni stol ili ako je plastični stol, ili dobro, nije bilo ove plastike sada, nešto slično je bilo, ili ako je od nekog drugog materijala. I šta sad znači izvrstan eksperimentalac? On je shvatio mora nešto u tom drvu biti kad neutroni prolaze kroz drvo, da oni bolje izazovu reakciju. I onda je on probao umjesto stola, on je probao, na stol je stavio razne stvari, različite materijale da vidi jel će biti. Kad je na stol stavio parafin i iznad parafina e, tu svoju metu, onda je taj proces ono burno funkcionirao. I sad je on naravno razmišljanjem došao do zaključka da treba biti vodika u tom materijalu kroz koji prolazi neutron, onda reakcija bolje teče, proces bolje teče. Zašto vodik? Vodik ima masu sličnu neutronu. I sad je on, to kad je popularno tumačio, vidite, e, bacite jednu kuglu e, i na u kom slučaju će ta kugla svoju energiju najbolje prenositi na e, druga tijela. Pak se sudari sa kuglom slične mase. U krajnjem slučaju može se dogoditi da ona svoju energiju prenese na ovu drugu i zaustavi se. Ali ako naleti na veliku kuglu velike mase, onda će se odbiti, neće izgubiti energiju, samo se smjergivanje. I onda veli, e, vidite, to je tako slično, u drvu imate vodika, pa onda neutroni nalijeću na jezgre vodika, pa gube energiju, pa onda u parafinu još više vodika, zato se još više usporavaju. Reakcija teče bolje, znači, ako je neutron spor, ako je projektil spor, on izaziva intenzivniju proces sa promjene atomske jezgre. To je suprotno nek bi očekivali. Mi bi očekivali ako hoćemo izazvati promjenu da što jače ga udarimo, da će biti veća promjena. Ne, ovdje je obratno. Dakle, spori neutroni izazivaju jače promjene atomskih jezgri. Ali problem je nastao u tumačenju rezultata eksperimenta. Njegove kolege smatrali su da su pronašli novi element, transuranski element koji bi nosio broj 93 u periodnom sustavu. Fermi to nije tvrdio, on je bio zbunjen rezultatima svog otkrića. Nismo imali dovoljno mašte da bismo pomislili da bi se u uranu mogao odvijati proces koji bi bio drugačiji od procesa u nekim drugim elementima. Da stvar bude gora, nismo znali dovoljno kemije da bi odvojili jedan proizvod od drugoga. Jedan Fermijev asistent ovako je komentirao činjenicu da otkriće koje bi moglo potresti svijet i promijeniti povijest otkriće atomske fisije nije bilo primjećeno. Bog, zbog svojih nedokučivih razloga, učinio nas je slijepima za fenomen atomske fisije. Činjenica da su Fermi i njegovi suradnici ostali slijepi i nisu vidjeli atomsku fisiju možda je doprinijela tome da slobodni svijet ostane slobodan od tiranije. Godine 1922. na vlast u Italiji dolazi fašistički pokret na čelu s Benito Mussolinijem. Fermi prema tom režimu nije gajio nikakve simpatije. 11 godina kasnije na vlast u Njemačkoj dolazi nacistički pokret pod vodstvom Adolfa Hitlera. Za Fermija stvari u Europi s tim su postala još gore. Godine 1928. Fermi se oženio s Laurom Capon, talijanskom židovkom. 1931. rodila im se kćer a pet godina kasnije dobili su i sina Đulija. I Fermijevi su odlučili otići iz Europe u novi slobodni svijet. Godine 1938. Fermi je dobio Nobelovu nagradu za fiziku. Od fašističke vlade on i njegova obitelj dobili su dozvolu da odu u Švedsku i prime nagradu. Kada je Fermi primio nagradu, bio je odjeven u civilno odijelo, Fašističke vlasti u Italiji bile su bijesne što Fermi nije bio odjeven u fašističku odoru i što nije pozdravio s fašističkim pozdravom. To će putovanje Fermijevi iskoristiti kako bi emigrirali u Sjedinjene američke države. Ironija je bila u tome što je komitet za dodjelu Nobelove nagrade napravio malu grešku. I sad jedan kuriozitet. On je bio uvjeren. Kada je na taj način sporim neutronima eh, bombardirao eh, jezgre teške teških kemijskih elemenata, najteži poznat je bio uran, vidio je da dobiva nešto drugo. Ali Italija nije tad imala e, vrhunsku kemiju. I on nije mogao utvrditi šta je to drugo. Mislim, pozdrav se jako žalio na tu kemiju talijansku. Pa eto, oni ne znaju identificirati šta se ja dobio. Ali on je bio uvjeren da je dobio još teže, kemijske elemente, rekao, čujte, uđe neutron, pa sad to ga upiju, pa onda još, pa onda se pretvori neutron proton, pa dobim onda teži kemijski element. I za to je dobio Nobelovu nagradu. Tako da je Nobelov komitet bio u zabludi kad mu je Nobelovu nagradu dodjeljivao, jer je mislio da je e, on proizvodio takozvane transuranske kemijske elemente, dakle teže od urana. Istina je da jedan je, kasnije se to vidjelo. Ali uglavnom što je dobivao? Dobivao je fisiju, cijepanje atomskih jezgi urana. A budući da nije imao dobru kemiju, nije mogao utvrditi da su proizvodi tog procesa zapravo kripton, lantan, bari, dakle laganiji e, kemijski elementi. Kasnije taj pokus su ponovili u Njemačkoj Hans Strassmann ili za Meitner. Oni su sa vrhunskom njemačkom kemijom čas posla utvrdili da se to radi o o tim lakšim kemijskim elementima i onda Liza Meitner je vrlo lako mogla reći pa očito na uran naleti neutron i on se rascijepa na dva otprilike podjednaka dijela. Ali eto, e, nije Fermi imao tu kemiju i to nije mogu, nije mogu tvrditi. Evo, to je otprilike ta priča, ali ovo je intrigantno da je na kraju dobio Nobelovu nagradu na temelju krive procjene svojih suradnika, pazite, nikad nije Fermi rekao ja sam otkrio transuranske elemente. Jer on je rekao ja nemam eksperimentalnog dokaza. To je ono što ste na početku spomenuli da je on bio praktičar. Ja nemam dokaza, ali njegovi suradnici, asistenti koji su s njim radili, među kojima je kasnije bilo kasnih i Nobelovaca, ovaj, oni su rekli pa to su transurani i onda Nobelov komitet je bio impresioniran i jedno od glavnih stvari zašto je dobilo, to piše na ono kratkom obrazloženju za proizvodnju transuranskih elemenata. Ali velim, on sam to nije tvrdio. Prije izbijanja drugog svjetskog rata Fermi je posjetio u Gettingenu njemačkom sveučilišnom središtu Wernera Heisenberga. Heisenberg, jedan od tvoraca kvantne teorije, ovako je opisao taj razgovor s Fermijem. Što te tjera da ostaneš u Njemačkoj? Upitao me Fermi. Nikako ne možeš spriječiti rat koji se sprema i morat ćeš raditi i preuzeti odgovornost za stvari koje ćeš mrziti i prezivati. Ako bi tvoj ostanak mogao donijeti barem malo dobra, onda bi on bio opravdan, ali šanse za to su izuzetno male. Nakon toga Fermi je pozvao Heisenberga da emigrira u Sjedinjene američke države. Tamo možeš početi iz početka. Vidiš, tu su zemlju izgradili europljani, ljudi koji nisu mogli više podnositi sitna ograničenja, stalne prepirke i uzajemno optuživanje malih nacija. Sve je to dovelo do nasilja, revolucije, oslobađanja i na kraju represije. S tim je došla i sva muka koju možeš zamisliti. U Americi, u većoj i slobodnijoj zemlji, svi ti ljudi mogu živjeti bez opterećenja svoje teške povijesti. U Italiji ja sam bio velik čovjek, Sada u Americi sam ponovno mladi fizičar i to je beskrajno zanimljivije. Zašto ne zbaciš sav taj balast i ne počneš iz početka u Americi? Tamo možeš igrati ulogu u velikom napretku znanosti. Fermi i njegov tim dobili su zadatak da u sklopu projekta Manhattan proizvedu kontroliranu lančanu reakciju – Sjedište projekta je bilo u Čikagu, gdje je osnovan metaluški laboratorij. U prostorijama Čikaškog sveučilišta, u podrumu ispod stadiona, u prostoriji koja se nekad koristila za igranje skvoša, Fermi i njegov tim počeli su rad na prvom nuklearnom reaktoru. Fermi je sada znao, saznao za rezultat u Njemačkoj, to mu je bor prenio, koji je isto pobjegao u SAD, i on je počeo ponavljati te eksperimente. U tim eksperimentima on je kao vrhunski eksperimentalac vrlo brzo otkrio taj spori neutron izaziva tu fisiju urana, ali pritom nastaje više novih slobodnih elektrona. I zapravo izgleda da je Niels Bohr bio taj koji kad mu je to Fermi ispričao, onda je Niels Bohr rekao, pa slušaj, pa mislim, ak ti jedan neutron potrošiš da izazoveš raspad jezgre, a tri ti se stvore. Pa onda svaki od ta tri može izazvati opet još jedan raspad. Pa ti imaš mogućnost rančane reakcije. Da u jednoj hrpi to na jednom mjestu počne i za čas ka poput lavine se taj proces proširi i zahvati e, cijelu tu hrpu urana. To je Borova ideja bila i Fermi je odmah prihvatio. Usput da kažem, Fermi na kraju e, ovaj, je ljude klasificirao ovak je rekao, postoje ljudi, mali broj je njih, od kojih ja mogu nešto naučiti od većine ne mogu ništa naučiti. A ni zbor je, stav, je spada u te od kojih je mogao nešto naučiti. I Fermi se odmah uhvatio te ideje i na toj ideji se zasnovalo kasnije to prva, prvi konstruirani nuklearni reaktor, upravo na ovoj Borovoj ideji. Jel? Fermi, koji tada još nije dobro vladao engleskim, nazvao je taj reaktor gomilom a rad na toj gomili bio je i tekako težak i morao se odvijeti u potpunoj tajnosti. Rad s grafitom bio je posebno neugodan. Albert Wattenberg, jedan od znanstvenika koji su radili na gomili, ovako je poslije rata upisao taj rad. Saznali smo kako se osjećaju rudari. Nakon osam sati rada s grafitom izgledali smo poput onih pjevačkih grupa koje su se prerušavale u crnce i pjevale crnačke pjesme. Jedno tuširanje samo bi spralo površinski sloj grafitne prašine. Pola sata nakon toga tuširanja, prašina u porama kože počela bi izbijati na površinu. Hodanje po prostoriji u kojoj smo rezali grafit bilo je poput hodanja po plesnom podiju. Znate, grafit je suho mazivo i cementni pod prekriven grafitom bio je itekako klizav. E, neutrone trebalo usporiti. E, vrlo, e, vrlo efikasan materijal za usporavanje je grafit Prema tome, on je taj grafit koristio. E, parafin ne bi bio zgodan jer kad se to zagrije, on bi brzo <laughs> ovaj, se rastopio. Ja. E, a onda je trebao i nešto što će upijati e, neutrone tako da ne bi preeksplozivni proces nastao. Vrlo brzo je otkrio da e, atomske jezije kadmija, to je onaj vrlo otrovan kemijski element, znamo sad da je on opasan jer u moru se u nekim morskim životinjama i ribama koncentrira. Taj kadmi izvrsno upija neutrone i to mu je bio kao e, kao e, uređaj za kontroliranje procesa. Znači, on šipku gurne dublje nutra, šipka upije sve neutrone, e, gasi se taj proces. Izvuče šipku van, neutrona sve više se ovom lavinom stvara, razbukta se proces i na taj način može kontrolirati, kontrolirati što se zbiva. Tako je na taj način u okviru ovog tajnog američkog projekta, Manhattan projekta, eh, on 1942. u jednom tajnom laboratoriju ispod eh, stadiona, eh, sportskog stadiona u chicagu napravio prvi nuklearni reaktor, umjetni nuklearni reaktor u povijesti. 2. prosinca 1942. godine Fermi i njegov tim ispod stadiona u Chicagu u potpunoj tajnosti proizveli su u nuklearnom reaktoru prvu kontroliranu lančanu reakciju u povijesti. Kada je vojni policajac vidio razdraga na lica znanstvenika, pitao ih je Što je doktori? Što se to ovdje događa? Eugen Wigner nakon pokusa izjavio je Oslobodili smo diva. Fizičar Arthur Compton, voditelj metaloškog laboratorija, javio je Jamesu Conantu, fizičaru s Harvarda, šifrom rezultate pokusa. Talijanski navigator iskrcao se u novome svijetu. Compton je tada upitao kako se ponašaju domoroci. Compton je odgovorio prijateljski. Talijanski navigator bio je naravno Fermi, a domoroci su bili atomi urana. Iskrcavanje u novom svijetu značilo je da je lančana reakcija uspjela, a prijateljsko ponašanje domorodaca značilo je da su atomi urana i lančane reakcije pod kontrolom. Nakon Čikaga, Fermi je otišao u Los Alamos, gdje je velika skupina znanstvenika radila na atomskoj bombi. Enrico Fermi bio je poznati po tome što je nadahnjivao svoje kolege. Mnogi su, zahvaljujući tom nadahnuću, postigli sjajne rezultate i dobili brojne nagrade. Među njima i onu najveću koju može dobiti neki znanstvenik, govori akademik Vladimir Par. E, to je bilo doba kad su ono što se pričalo, Nobelove nagrade, e, ono, bile razbacane po cesti. Hodate po cesti, dignete Nobelovu nagradu. Trebali ste samo imati Fermija u blizini. Evo jedna Nobelova nagrada kako je dobivena. E, on je imao jednu svoju studenticu, doktorandicu, Marija Göpert-Majer, e, koju je dao za doktorat e, da riješi kvantno-fizikalni problem gibanja protona i neutrona u atomskoj jezgri u okviru jednog pojednostavljenog modela koji je tada bio popularan, a to je da zapravo ti protoni i neutroni se gibaju e, unutar tog malog prostora, ali da stvaraju neku srednju silu. Dakle, znate, puno svaki na svakog djeluje, svaki svakog privlači ili odbija, ali stvori se kao neka srednja sila. I onda vi kad jednog gledate, ne gledate užasno kompliciran problem da on djeluje sa svim ostalima, nego da on kao da se giba u jednom pod utjecem neke srednje sile koja predstavlja približni, usrednjeni utjecaj svih ostalih. E sad je trebalo uzeti potencijalnu energiju koja bi to objasnila. I sad je on došao jedan dan k njoj i pitao, dobro, kak ide to? Ona veli, ma, probam ovo, probam ono, ma, malo dobivam bolje, ali to još uvijek nije ono što pokus pokazuje. Sad je on slegnuo s ramenima i e, krenuo da izađe. Kad je došao na vrata, zastao je na trenutak. I okrenuo se prema njoj. I rekao, a što sa spin orbit interakcijom? E, naime, e, te čestice protoni neutroni imaju e, određeno gibanje koje se zove spin, to je jedno relativističko. Mogli bismo zamisliti kao recimo zemlja rotira oko osi, to bi bio spin, a orbito bi bilo ono rotira oko sunca. I sad zamislite, sad postavite pitanje kakva je, kako međusobno djeluje rotacija zemlje oko osi na rotaciju zemlje oko sunca. E sad, kad se radi o atomskim česticama, kao što su protoni i neutroni u jezgri, onda u okviru teorije relativnosti zaista to međudjelovanje ima neke posljedice na energiju. Problem je u tome da je to tako jednostavno izračunati, da to danas svaki student izračuna i to izračuna za pol sata. I tada je to bilo izvanredno jednostavno, ali se nitko toga nije dosjetio. I tada je Marija uzela i to ovaj, dodala taj član, spin-orbit interakciju. Dodala je onom svojoj šta je imala prije računu. Pogledala, rezultat se fantastično slagao s eksperimentom.